Quia tu es Deus, fortitudo mea, quare me repulisti, et quare tristis in cedo, dum affligit me inimicus. Quia tu es Deus, fortitudo mea, quare me repulisti, et quare tristis in cedo, dum affligit me inimicus.